أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة الواجب على طالب العلم أن يتحرى ما سلكه سلك هذه الأمة من الصحابة وأتباعهم بإحسان والتمسك بظاهر الكتاب والسنة والحكم بما دل عليه قول وعمل وعقيده ونبذ كل كل ما خالف ذلك من تأويلات المؤولين وتحريف المحرفين وغلو الغالين سواء كان ذلك شيعيا أو جهميا أو خارجيا أو معتزليا أو مرجئا أو غير ذلك ومن طوائف كثيرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا Zahvala pripada Allahu Đerlašanuhu i donosimo salavat sana na posljednog Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. E, mi smo najavili da ćemo večeras e, početi poglavlju hađu iz jednog dijela e, hanefijskog mezheba, Tuhfatul Muluk. Međutim, e, uzet ćemo samo par minuta prije nego što počnemo s ovim dijelom da završimo nekoliko hadisa koji su nam ostali e, iz dijela Bulugul Maram, da završimo, kompletiramo poglavlje o meshu po mestvama. E, pa nakon što završimo sa komentarom ovih par hadisa, mada smo e, u osnovi znači o, o propisima svim ovima govorili, onda ćemo početi sa, sa komentarom ovog djela. Hadisa koji su nam ostali jeste hadis od Omera i od Enesa Merfu'an, gdje Hafz ibn Hajar kaže na Omera maukufan wa an Enes Merfu'an kaže prenosi se od Omara maukufan i od Enesa marfu'an. Znači prenosi se ovo, ovaj hadis se prenosi kao govor Omara i prenosi ga Enes kao govor poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao Iza tawadda'a ahadukum walabisa hufejhi fal jemsah alaihima wal yusalli fihima wala jahla'huma in sha'a illa min janabe. Kaže, kada se neko od vas obdesti i obuče mestve, neka čini mes po njima i neka klanja u njima i neka je ne skida ukoliko želi, odnosno ne želi, illa min džanabetin, osim radi džunupuka. Hafiz ibn Hajar kaže, hrađe od dara kutni, wal hakim wa sahahahu. Ovaj hadis je zabilježio od dara kutni i hakim, hakim ga ucijenom vjerodostojnim. Ovaj hadis ukazuje nešto. Ovaj hadis ukazuje uh, je od dokaza onih učenjaka koji kažu da mes nije ograničen vremenom. Jel u redu? Znači mi smo govorili da je mes ograničen vremenom. Znači koliko čovjek koji nije musafir može činiti mes jedan dan, jednu noć, a onaj koji je musafir da čini koliko? Tri dana i tri noći. Međutim, prenosi se od jednog broja učenjaka, međutim, ispravno je da mes je ograničen. Znači, jedan dan ili znači onoga koji nije musafir, ili tri dana i tri noći onoga koji je musafir, jel u redu. Međutim, prenosi, i to je mišljenje Džumhur Uleme, znači mišljenje Hanefija, Šafija, Hanbelija, međutim, prenosi se od jednog broja učenjaka i prenosi se od imama Malika da mes nije ograničen. To jeste da traje, znači sve dok ne skineš, sve dok ne skineš, znači mestve, ili, znači, ukoliko ne budeš u potrebi da se okupaš, da se okupaš. Međutim, znači to mišljenje, znači to mišljenje nije, znači to mišljenje nije ispravno, nego mišljenje, znači učenjaka koji kažu da je mes ograničen, znači je ispravan. Međutim, kako su prihvatili, odnosno protumačili ovaj hadis, ovaj hadis su prihvatili, protumačili na način da je ovdje znači spomenuto općenito, znači mutlak. Međutim, svi drugi hadisi, znači da kažemo da tumače ovaj hadis, to jeste da ga ograničavaju, a to je da onaj koji nije musafir da čini mes jedan dan, a onaj koji je musafir da čini da čini tri dana, to jeste znači jedan dan sa noći ili tri dana sa noćima. To jeste ova iskaz da je općenit, međutim da ga tumači, znači oni hadisi koji su muqayyada, znači koji su ograničili, znači ovaj hadis, odnosno znači sabiremo tekstove i onda na kraju dolazimo sa, znači sa zaključkom. E, također hadis koji će doći, znači također je, e, znači prethodio govor o ovome, to jeste da je uslov da se čini mes po mestvama, da one budu obučene kako? Da budu obučene na čistoću. Pa se prenosi a nebi Bekreta od poslanika sallallahu alaihi wa sallam annahu rakhasa lil musafiri thalathata ayyam وَلَيَالِيَهُنَّ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلًا Kaže da je Boži poslanik alaihi salatu wasalam ola, uh, olakšao musafiru tri dana i tri noći. A onome koji nije musafir, znači dan i noć. Iza ta, iza ta tahar, falabisa khuffayhi kada se abdesti to jest kada se očisti i obuče mestve e yamsah alayhima da čini mes po njima. I je, kaže, zabilježio Dara Kutni i Ibn Huzeyme ga ocijenio, ocijenio vjerodostojnim. Ibn Huzeyme ga ocijenio vjerodostojnim. I posljednji hadis, znači drugi hadis, da kažemo koji ide u prilog onima koji kažu da mes nije ograničen, je hadis koji je spomenuo eh, Hafiz ibn Hajar i posljednji ovom poglavlju, a to je od Ubeja ibn Imare, da je rekao Allahov poslaniće, amsahu ala l'hufein, Allahov poslaniće, hoću li činti mes po mestvama? Pa je Boži poslanik rekao, naam. Pa je rekao, jevmen, pa je rekao, jedan dan da čini mes po mestvama? Kale, naam. Kaže, da. Kaže, wa jevmen, i dva dana, pa je rekao, naam. Kale, wa thalatha, i tri dana, pa je rekao, naam, wa ma še'et. Da i koliko želiš. Znači, da i koliko želiš. To jeste znači da više i više od tri dana možeš da činiš mes. Međutim, kaže Hafiz ibn Hajar, ahređu Abu Dawud, wa kale, lejse bil qawi. Kaže, je prenio Abu Dawud i rekao, lejse bil qawi, nije jak. To jeste, ovaj hadis je, ovaj hadis je slab. Međutim, kao što smo kazali, ovi hadisi, znači su, tako da kažemo, ograničeni. Drugim hadisima u kojima se spominje šta? Znači da, se, da je mesh, znači jedan dan, jednu noć za onoga, to jeste 24 sata za onoga koji nije musafir, Međutim, onaj koji musafir da je tri dana i tri noći i sljedeće poglavlje koje će spomenuti Hafiz ibn Hajar jeste poglavlje o stvarima koje kvare, kvare abdest. Međutim, kao što smo kazali, mi ćemo večeras početi i u idući nekoliko dana družit ćemo se sa znači, e, dijelom koje se zove Tuhfetul Muluk. Dobro. Ala kitab, wa sunna, wa ala manhaj salafu salih.